que als altres ajuntaments també es fa i que per tant, com que és una cosa molt, molt catalana i molt típica de fer això vostès també ho fan perquè també són molt catalans i molt típics, em sembla perfecte ara, jo estic aquí per canviar les coses i per això em queixo i per això ho dic i ja està I, eh, bueno, m'apuntava el senyor Godoy que a Viladecans Iniciativa per Catalunya també acaba de fer el mateix vull dir que... sí, sí, no que vostè no ho faria, ja ho ha dit. I també hi ha l'alcalde d'iniciativa a, a, a Prat de Llobregat, que fa 30 anys que hi és i que evidentment fa molt mal fet de, de fer el que està fent i sóc el primer a criticar-ho i ho criticaré aquí i ho criticaré dins de l'iniciativa. Doncs... Eh, I de la mateixa manera que ho faig dins del meu partit, també ho faig dins del meu ajuntament. Resumint, vostè no ho faria. Val fer la meva alcaldessa tampoc Doncs la seva alcaldessa creu que és necessari i és un exercici de transparència i de balanç i de rendre comptes a la ciutadania.